Azale de Porterrages estis trovadorino quiu componis poemoin cae cantis la tiel nomatan cortesan amon au gentilan amon la novelae rondoe de la cortego de Occitanio ie la fino de la decdua iarcento. Azale estas considerata la unua trovadorino quies nomon ni conas, La trovadoroi estis music componistoi cae interpretistoi de lirica poesio unas nascigis en la coro de la Occitana novelaro. La trovadora movado disvastigis en la cortegoi de Italio, Hispanio cae Francio cae poste tra la tuta Europo. La trovadoroi farigis gravei actoroi en sozia cae cultura vivo, gis tia grado che ili restas codiau essensai figuroi de la mesepoco. Giai canto textoi temas cefe pri cavalirezza amo, sincere, subtile cantita de poetoi de novela statuso. Ili gentile esprima sien secretain amoin, inter la membroi de la novelaro. Tiu elita movado includis virinoin quiu ancau verkis, componis, cae interpretis sien canzonoin. Ili cutime atentigas pri ilia idealigita, platona cae mistica concepto pri amo. Citiui nobelai virinoi, per siei versoi, parolas prifelicio, desiro, maltranquilo, sentoi causitai de fervora amo. En citiui versoi, ili sercis perfectetson cae belletson, prescrivante la idealoin, cioin ili attendis trovi en viro por amilin. Citio amo estis directita al cavaliroi, trovadoroi, malofte al iliai edzoi. La historio memoras la nomoin de tutec tri trovadorinoi. Ili estas consideratai la unuai occidentai virinoi en verki secularan musicon. Inter ili elestaras Maria la Valteira, muso cae inspiro de multai trovadoroi de la regia cortego, Beatriz de Dia, Alamanda de Castelnó, Maria de Ventardor, quio esprimas la desiron al egalezzo inter viroi cae virinoi en amrilatoi. Maria de Francio, Azale de Porquerages, Nenion onitsias pri la cae morto de Azale. Oni acertas che si venis er la regiono circa un Montpellier proxime al da territorioi appartenintae al Gi Gerejat, quio estis la frato de Gilom, la sepa de Montpellier. Si componis multa in bela in canzono in prigi Gerejat, al quio si estis enamiginta. Bedaurinde, nur uno el tiai vercoi conservigis. Ien mi venas dum malvarma vetero. Gi estas simpla kaj cortuja classicajo. La professoro kaj lingvisto Aimo Sakari argumentas ke Azale estas la mistera trovadorino pritartita en plurai poemoi de la trovadoro Rimbaud de Orange, Naivaro kaj Cuso de Guy La presita poemo de Azale havas quindec du linioin sed la textu varias multe inter manuscriptoi. Tio sugestas que gi ne estis tui componita. La poemo aludas a la morto en 1173 de Rimbaud d'Orange. Ebli gi unu estis componita antau tiu dato, cae posti estis modifita. Azale eniris en poesia debato con la trovadoro Guillem de Saint-Letier, pritio quio signifas por signorino preni amanton pli rician au cum pli alta sozia rilato ol si mem. Cae citiu sozia differenzo consistigas malhonoron por la signorino. En la lasta strofo, asale mencias la bonfaranton Ermengarde de Narbone, quio sugestas che si versaine estis altirinta protectanton por sia talento. Sia vivo restas cefe mistera. La malmulta informo i quio venas al ni, de venas de quelcai linioi de sia vivo, en texto de certa biografio quio racontas la vivoin de trovadoroi. La bildo representas azali de porquerages, portante longan rujan robon, apude sia biografio ocupas mal longan texton en la Franza. Azale de Porterrages, nobla cae clera signorino, venis a la regiono de Montpellier. Si enamigis al Guide la frato de Guillaume de Montpellier. Si si componi ca i verkis multa in vela in canto in porli.